Vader, ons dankie. Dankie vir vir u wat nie ophou om weer en weer na ons te kom, weer en weer ons te kom aanmoedig, weer met u woord ons te kom verkoop nie. Dankie vir die wonder van verhouding met u, om u te mag ken. Here, dat ons besef dat in ons eenheid met u, u ons tot alles in staat maak. Dat ons die onmoendelike kan kan vermag. Dat ons besef dat daar, dat daar soveel meer in ons opgesluit lee, as wat ons self bedink het. En Heere, dan besef ons waarom die verhouding vir u so belangrijk is, want dis een verhouding wat ons ontdek, wat u in ons beleid, dis een verhouding wat ons ontdek, wat u hart en u droom vir ons is, dis een verhouding wat ons ontdek, wat u behoefte is. Heere, dat u dit, dat u dit so gewil het, dat, ja, dat u ook een behoefte het. Heere, dat u ook een behoefte het aan verhouding met ons, aan intimiteit met ons. Dank u vir een ochend soos hierdie, alleen tyd om, om by mekaar te wees, verhouding met mekaar te hee, ons verhouding met u te bevestig. Maar dis ons begeerte, vader, is ons gebed, dat en ons weet is die hart dat, dat ons hier sal uitstap, versterk in ons verhouding met die, so dat ons die behoefte aan ons kan vervul. Ons eer die vermoorde, eer die vir die teenwoordigheid, vir die inspraak, vir die woord. Dankie dat ons nie hoef staat te maak op intellect, nie hoef staat te maak op die mens, en die mense, intellectuele vermoens nie. Maar dat ons hier is, omdat ons afhankelijk is van die inspraak van die geest in elk een van ons levens. Ons eer en ons aanbid die daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Terwijl ons sing, denk ek aan hierdie skrif wat Johannes vir ons skryf. Hy sê, ons het om lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek dink, dis in 1 Johannes 4 vers 9, Hierin is die liefde van God in ons openbaar, dat God sy eergeboorde sien in die wereld gestuur het, so dat ons dierom kan lief hee. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy sien gestuur het, as een versoening vir ons sondes. Nou, kom ons kyk vannig na die concept. Ons het vir mekaar al dit baie duidelik gemaakt en geleer, en gesê, wat ons nodig het, is ons het nodig om ons liefde in te ruil vir Godse liefde. Ons liefde is die fileo liefde, jylle onthou die beeld nie, wat Jesus vir Petrus gevraad, Simon Seen van Jona, agapai jy my, het jy my lief met hierdie onselfsichtige liefde van wat ek het? En dan sê Petrus, ja jyre, die antwoord is nie, maar Petrus lieg, Petrus sê ja. Hy sê, ja jyre, jy weet dat ek jy lief het, jy weet dat ek jy fileo liefde en dan toen Jesus tweede keer en die derde keer, maar die derde keer verander Jesus dit, dan sê hy vir hom, filei hou jy my meer, dan weet Petrus, hy is uitgevang, en begin hy al en sê, Heere, jy weet alles van my af. Jy weet, ek is net in staat tot filei. So, en nou besef ons, Godse liefde is hierdie grote liefde, en nou, ons het daar oor gepraat, ek wil nie daar oor uh, eh, te veel uitweid van, vanmorgen nie, maar, wat ek wil eers met raak sien is dit, die agapai of agapau liefde van God, die onselfzichtige liefde wat ons eerste lief gehad het, verwag iets van ons terug. Ek gebruik die woord tussen aanhalingstekens nou, jylle moet my recht verstaan. Ek wil sê, selfs in die agapau liefde van God is daar een selfzichtige element, en nou, hoor my nou mooi, ek sê nie God selfsichtig nie, jylle my recht hoor, maar wat ek bedoel by een selfsichtige element, by gebrek aan een beter woord, is daar een element van behoefte, hoekom het God het gedoen? Hoekom het God ons lief gehad? Hoekom het hy sy sien vir ons gegeen? Hoekom het hy ons gemaakt? Hoekom? Omdat hy verhouding met ons begeer, En besef jy, as God ons lief gehad het tot die einde toe, dis wat Jezus gedoen, en as hy ons lief gehad het tot die einde toe, dan beteken dit, hy het het gedoen, uit sy behoefte aan verhouding met ons. Kan jy dit snap? Jy sien, baie keer het ons het idee, dat in ons verhoudings met mekaar, moet ons kom by die onselfzichtige liefde, wat waar is, is recht, Maar hoekom, hoekom het ek onselfzichtig lief? Omdat ek een behoefte het aan liefde. Ek het behoefte aan verhouding. En as ons dit uithaal, dan beteken het, dan vat ons die verhouding weg. Dan sê ek, dan moet ek nou net een dienaar wees, ek moet een vloerlap wees. God is nie een dienaar en een vloerlap nie. God het, as een dienaar, ek wil amper sê, as een vloerlap, het hy omself kom uitstort vir ons, waar oor? want ons wil herstel vir verhouding. So, dit gaan vir God oor die herstel van verhouding. Alles wat hy met ons gedoen het, vir ons gedoen het, was vir, vir herstel van verhouding. En ons kan bly wees en opgewonde wees en juig oor die feit dat ons rechtverig voor God staan en dat sy bloedoffer ons geheilig en gereinig het, eens en vir altyd met een offer, en dat God ons nie meer in sonde aansien nie. Ons kan al die goeders oorblij wees en dit beteken absoluut niks, as dit nie in verhouding ontwikkel nie, as dit nie die verhouding versterk nie, as die verhouding tussen my en om, ek wil amper dit so stel vanmorgen, en sê, as God nie meer en meer bevredig word uit ons verhouding, ons ander dag gesê, hoekom hou God aan om by ons te pleit, hoekom hou God aan om toenadering tot ons te soek, terwyl hy voor die tyd weet, wat ons kese gaan wees. Onthou ons kese is ons in. God neem nie die, maak die besluit vir ons nie. Maar omdat God buiten tyd is, het God al klaar gesien, onthou hier van Jacob en Esau, hy sê, voordat hulle nog uit die moederskoot uit voortgekom het, het God al klaar gesien dat die oudste die jongste sou dien. Het hy klaar gesien dat Esau sy eersgeboorte recht vir een spuisoffer of spuisgerecht sou veracht. Hy het het klaar gesien. En nogthans, nogthans het hy gekom, nogthans het hy van Esau een groot nasie gemaakt. Hy het voor die tyd gesien dat Kayan vir Abel sou doodslaan en nogthans het hy na Kayan toe gegaan en met hom gaan pleit en vir hom sê Kayan die sonde lê en loer voor die deur vir jou en sy begeert is na jou, maar jy moet daar oor heers. Nogthans al het hy geweet, hoekom? Kan julle onthou ons die antwoord gegeen na die dag? Hoekom hou hy aan al weet hy wat die antwoord is? Omdat liefde nie nee vir een antwoord wil heen nie. Liefde wil nie nee vir een antwoord vat nie. Liefde hou aan, want liefde sê, ek kan nie ophou nie, want ek kan nie ophou om liefde te wees nie. En liefde kan nie anders as om liefde heen nie, en daarom vat liefde, ware liefde, vat nie nee vir een antwoord. Hy hou aan en aan en aan. En God hou aan en aan en aan met my en jou omdat hy nie nie vir een antwoord wil vat. Nee. Ons het verlede week gepraat oor Amos. Nou wil ek julle vraag, hoe dit gaan die week? Het jy die afspraak gemaakt? Het jy opgedaag? Het jy saam met hom in die tuin gestap? Het jy sy stem gehoor? Kan jy vir ochend sê, joe, die week was anders? Of was dit net weer ook een voorneem? was het nog een goeie boodskap, wat ek gehoor het, en ek is hier by die deur uit, en daar is ek in die wereld. En nou kom ek sondag, en ek sê, ja, ek kon nou eens daar oor gepraat, laat sondag. Besef jy, besef jy, dan, dan het ons het alweer uitgemis. So kom ons gaan terug, kom ons gaan terug op, op die woord, van Godse ris, vanmorgen. En ek wil hier julle saam my lees in die breers, Vandaag gaan ek stadiger lees, want ek het, moet stadiger blaai. Hebreus 3, daar by vers 12. Ons begin daar lees. Hy sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongeloofige hart is, dier dat julle van die levende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solang as wat het vandag genoem word, so niemand van julle dier die verleiding van sonde verhard word nie en nou, ons het al eh, verlede week hier oor gepraat, ek gaan nie te veel op uitwein nie, ek wil net hier ding sê, hy sê, vermaan mekaar, solank as dit vandag genoem word, so, eh, nou kom ons terug na die Hebreus 10, 26 toene, wat gesê het, moet nie die onderlinge bijeenkomste versuim nie, so sommige dat die gewoonte het nie, hoe belangrijk dit is vir die skryver van Hebreus, vir, vir die skryver van Nieuwe Testament, skryver, hoe belangrijk het is vir die geest van God, om ons aan te moedig en te sê, moet nie opbou om mekaar te vermaan nie, wat gebeur met ons in gemeente? In gemeente bevind ons onszelf in een lichaam, in een groep mense wat ener sien, wat oor ingekom het om saam te wandel. Is dit nie gemeente nie? Almos nou, sal twee met mekaar saam wandel, as hulle nie eers afspraak gemaakt het om saam te wandel nie. Nou het ons deel geword van gemeente. Hoekom het ons deel geword van gemeente? Ons deel geword van gemeente, omdat ons vir die gemeente sê, of dat, dat ons vir mekaar sê, ons wandel saam. Ons stem saam oor Godse woord. Daarom wil ek vir jou sê, as jy hier so sit, en jy sê, ek stem nie met die man saam nie, dan jy een van twee weer. Jy moet my kom vat, ouwe. Ek gee jou die recht om my voor die gemeente te kom vat. Maar jy moet na my toekom en my sê, luister, ek stem nie saam met wat jy sê nie, jy het daai en daai en daai skrifte oor die hoof gesien, om daar by jou conclusie uit te kom, jy is buiten die skrif, jy is buiten die waarheid, stel het recht, en ek het geen keese as om te sê, ek is jammer, ek het een fout gemaakt, ek is mens, ek kan ook een fout maak, ek is jammer, kom stel het recht nie, want dan is ons gemeente, dan vermaan ons nie net die een die ander nie, ons vermaan mekaar. Met ander woorde, daar moet twee richting verkeer wees. Daar is nie een situasie van, hier staan een ouwe hierboe op die verhoog, en hy sê, en jylle moet net spring nie. Dis hoe dit werkie. Jezus het gesê, jylle noem my Heer en Meester, en ek is dit, hy sê, maar ek staan tussen jylle op die vlak, en ek word die eerstgeborene van die broers. Dis ons verhouding in gemeente. So dis jou een pad wat jy het, as jy nie saamstem met iets nie, is om te sê, om my te kom sien, om my te kom aanvat en te sê, ek stem nie saam daarmee nie, want dit en dit en dit en dit. En dan moet ons het uitpraat, want wie wat, ons het nie een trots om op te staan nie, want onderwerp ons aan Godse woord. Godse woord is die finale gesag, en die inspraak van Godse gees. En dit is waar ons hierdie belangrike ding het, dit is waar Jezus gegaan het en gesê, as jou broer dan tegen jou sondag, nou hoor jy wat is sondag nou? Sondag het nou as jy nonsens praat. Hy sê, gaan bestraf om daar waar jy alleen is en as hy nie luister nie, vat nie nog een broer saam, of nog twee saam, en as hy nog nie luister nie, vat hom voor die gemeente. So, so belangrijk is dit, dat ons in eenheid wandel, wat sal twee met mekaar saam wandel, ten sy hulle, afgesprek het. Besef julle, ons het vanmorgen, ons het vanmorgen half tien, het ons een afspraak gehad met mekaar, en jy het opgedag, vir die afspraak. Dit wat gemeente so kostbaar maak. Maar die tweede ding wat ek wil sê is, as jy nie kan saamstem nie, waarmee loop. As jy nie kans sien om te sê, ek is deel hiervan nie, hoekom gaan jy nie dan liever weg nie? Ek sê nie dit vir iemand die nie, want ek dink jy is die mamma saam, so ek het nie een probleem nie, so ek is nie bezig om vir iemand iets te probeer, sê vanmorgen nie, maar hoor jy wat is die beginsel? Die beginsel is, as jy nie kan saamstem nie, hoekom wil jy die eenheid breek? Hoekom wil jy die vloei van Godse geest beperk? Dan is het beter, ou Judas nie saamgestem nie, toe wat doen hy? toe stap ek buiten toe, en dit was nacht. Dit was rechtig nacht. So, dis die weer wat ons het. Ek wil net hee, ons moet mekaar in hierdie situasie vind. Hebreus 3 vers 13, hy sê, vermaan mekaar elke dag, solang as wat het vandag genoem word, so niemand van julle dier die verleiding van sonde verhaard word nie. Nou, dis die ding. So niemand van julle dier die verleiding van sonde verhaard word nie. Wat is sonde? Ek wil hee ons moet nou, ek, ek wil weerkeer een beroep op jou doen, om te verstaan wat sonde is. Ondou net in ons achterkoppe, ons het allemaal groot geword, doodgelaan, echtbreek en steel, dis sonde. To go against the will of God, dit is sonde. Nou, wacht bykie, what is it to go against the will of God? Wat is Godse wil? Yes, Susan. Sy wil is, hoor jy wat sê Susan, sy sê, sy wil is, hy het my gerechtvaardig, maar as ek volhardend vasthou aan my minnewaardigheid, aan my, wat ek myself opgeleid, wat sonde op my geleid, wat die plan sonde is om die plan te mis, wat die mis van die plan op my geleid, as ek daar aan anhou vasthou, en dis wat die krisis van die godsdienst is, jy sien, godsdienst het ons geleer, ek is die elendeling, en as ek is die sondaar, maar gelukkig het Jesus gekom, Maar die waarheid van Godse evangelie sê, Ja, Jezus het gekom om my te herstel, om my te heilig en te reinig en sonder gebrek, sonder gebrek, sonder vlek of rimpel voor God te stel. Sonde sou wees om dit nie te snap nie. Sonde sou wees om hier te sit en minder waardig te wees in myself. Nou is jy klomp beenspraak vanmorgen. Ek het gesê, Godse liefde is die onselfsichtige liefde, maar Godse liefde het die behoefte aan my, aan jou so oor jy, daar is een selfsichtige element in, as jy dit dan so was. Nou sê ek jy self vir hierdie, hierdie ding, want nou moet ons iets verstaan. As ek dan nou sonde recht verstaan, dan sê ek, sonde is nie meer die klomp goed wat ons gedoen het nie. Sonde is om nie tot die oortuiging te kom, om nie toe te laat, dat Godse geest my oortuig van wie ek in hom is nie. Want as ek nie besef wie ek in hom is nie, kan ek nie in een verhouding met hom wees nie wat hy begeer nie. Want dan sê ek vir myself, ek het niks om te gee nie. Kom aan, kom, ek wil vir jou iets vraag. Wat het jy om te gee, as jy na God toe kom? Denk jy God het een behoefte aan jou? Ek blij jylle sê ja. Verseker het God een behoefte aan jou. Hy sê nie so ankarring met jou, as hy nie behoefte aan jou gehad het nie. So weet jy wat, dan beteken om as jy iets om te gee hoor jy wat roep hy uit te sê, ek verman jylle broeders, wat die ontferming van God het jylle, jylle lichaam gegee as een heilige, aan God welgevallige, huh? as een offer, God het een behoefte aan jou, God het een behoefte aan jou lichaam, God het vir jou lichaam gegee, hoekom? Hy het een behoefte aan jou lichaam, hy wil jou lichaam gebruik, hy wil in jou leef, hy wil deel wees van jou processe, <laughs> come on, kan jy verstaan, kan jy verstaan hoe, hoe belangrijk dit vir God is, so as ek nie die waardigheid waarmee Jezus my waardig gemaakt, luister mooi, dit is nie my werke nie, dit is nie ek wat so krent is nie, dit is wat hy gedoen het met my, as ek nie die processe, of die proces wat voltooi is in hom, as ek nie dit kan grijp, en die waardigheid daarvan aanvaar nie, so dat ek iets het om te bring in hierdie verhouding met hom nie, dan gaan ek nie die verhouding soek nie. Wat het ons vir mekaar gesê verlede sondag? hoeveel keer het ons vir mekaar gesê, maar luister ons mykie saambraai, ons mykie by mekaar uitkom, ons mykie keier, ons sê dit sondag na sondag vir mekaar, ons doen dit nooit. Hoeveel keer het ons vir God gesê, Heere, ek wil mykie tyd met u maak, ek moet een kant met u gaan, en ons doen dit nie, want daar is altyd iets wat voorval. Ons mis uit op wat God vir ons rechtig wil gee. Wie ook om doen ons dit? Want ek so minderwaardig is in my eet denken, dat ek sê, wat sy behoefte het God aan my? So as ek na hom toe gaan, dan kom ek met my gekry nie zware luis. As ek na hom toe gaan, jy sien, so wat het was vir my, aan die ou godsdienst bestel, ek gesê, ach jyre, gee my, ach jyre, vergeef my, ach jyre, maak so, ach jyre, doen dit, ach jyre, dink aan die ander, dit was my kry nie zware luis. Nou het ek beter gevaar. Wie wat doen, nou, ek sê, jyre, ek sien hierdie dag, ek sien my leven, ek dankie vir die gezondheid, ek vat die gezondheid, ek sien my vrou, ek sien my kinder, sien die gemeente, hoor jy nou, maar wat gee ek vir die heren? Wat is daar vir die heren in hierdie dingen? Besef jy, as ek nie die waardigheid waarmee hy my waardig gemaakt het, kan aanvaar nie, wat het ek om te gee? Wat er bijdra het ek om te maak in die verhouding? Kijk weer na ons hevelike, as ek nie myself kan lief heen nie, as ek myself nie lief heen nie, wat het ek om te gee? Paulus sê, ek bepaal dat iemand sal gee wat hy besit nie, wat hy nie besit nie. As ek myself nie lief het nie, hoe kan ek liefde gee? As ek myself nie respecteer nie, hoe kan ek respect hee vir? Begin by myself. Right, nou sê hy, om nie in die verleiding van sonde te val nie. Hy sê, een ongeloofige en een verharde hart sal een wees wat nie toelaat dat Godse geest by my uitkom om die oortuiging te bring van wie ek is nie. Van die waarde wat ek het om toe te voeg in die verhouding tussen my en God nie. Luister mense, ek is nie bezig om die mense beeld te blaas vanmorgen nie. Hoor my mooi. Ek is bezig om uit te roep, ek geloof God is bezig om uit te roep in ons levens te sê, ek verlang na jou, ek begeer jou, en ek het na niks van nie waarom roep hy in, in openbaring 2 uit, en sê ek het tegen jou dat jou eerste liefde verlaat het? God sê, jy laat my in een sin onvervuld, wat die verhouding betref. Ek het die begeerte na verhouding met jou, jy laat my onvervuld, want jy kom nie met, met wie ek jou gemaakt het nie. Jy kom nie met die volle potentiaal wat jy is na my toe, en kom maak een bijdra aan die verhouding en die vervulling tussen myself en jou nie. Dit is wat God soek. Goed, kom ons gaan aan. Kom ons lees bykie verder. Ons nou by die sonde punt voorbij. Nou gaan hy aan, hy sê, want ons het deelgenote van Christus geword. As ons net die begin van ons vertrouwe tot die einde toe ontwikbaar vasthoud. Jy sien, dit is interessant dat hy dit so skryf. Hy sê, die begin van ons vertrouwe tot die einde toe. Want jy sien, dit is so makkelijk vir ons om te vergeet. Daar is een moment wat jy sien, so sit dat het voel of die, jy weet, ek praat hierdie taal, want ek het so groot geword. Ek weet nie of die jong mense verstaan as ek sê, die penny het gedropt nie. Jy weet, toe ek een sienkie was en van geld geleer het, het ons nog met pennies gewerk. Nou gee ek my ouderom weg, nee. Toe was het nog pennies, daar was nog nie cent in rand, en was er ponde sielings en pennies. En, en die penny moes drop, jy weet, dit was een Engelse uitdrukking, en dit beteken, nou die licht opgaan, nou die morgenster opgegaan in jou hart, die son het opgegaan, nou verstaan jy, nee, dit is die penny wat gedrop het. Nou, Jesus sê dit, hy sê, as ons net die begin van ons vertrouwe tot die einde toe onwrigbaar vasthou. Die pen het gedrop vir ons, baie keer sit ek hier, die pen het drop vir my. Maar wie wat, dan stap ek hier uit en die wereld slik my in en ek besef nie, ek word weggetrek en ek hou nie meer die begin vast nie. En ek verlaat my eerste liefde. En wat gebeur, dis nie dat die verhouding ophou nie, dis net soos een hevelik. As ek en Henda nie lekker is met mekaar nie, dit beteken nie ons hou op om getrouw te wees nie beteken het, ons leef nie die vervulling wat God bedoel het, dat ons sal heen nie. Ons lewe is eindelijk dan net sleepvoet. En Jezus het nie gekom, dat ons sleepvoet lewe sal heen nie, maar dat ons sal lewe sal heen, en dit in oorvloed. So as jy die gedachte kan vastmaak vanmorgen, en sê, ek wil uitkom uit die sleepvoet lewe, en dit is waar ek so beroep op jylle wil doen met die kamp, kom kamp toe, kom na hierdie huwelikskamp toe, rechtig, ek wil sê dit in die eerste plek vir die gemeente, so dat ons die sleepvoet uit ons verhoudings kan kry. Daar is soveel sleepvoet in ons verhoudings, ek praat van jy verhouding, daar is soveel sleepvoet daarin, jy weet, ons kan ons self roem en ons kan ons spiel tegen ander ouwe en sê, o, oh, ons huwelik is baie beter, die ouwe, want o, oh, kyk, hoe lyk die ouwe huwelik, luister, dis nie die standaard nie, die standaard is ons verhouding met God, die standaard is Godse droom, die oorspronkelike Godse heerlijkheid wat hy vir ons bedoel het in die huwelik, kan jy bind aan Godse oorspronkelike intentie, wat was Godse oorspronkelike bedoeling, toe hy die vrou vir die man gebring het. En gesê het, ek sal een hulp maak wat by hom pas, wat in pas sal wees met hom. Hy sê, daarin leid die vervulling, die vervulling van die uitdrukking van die begeerte wat God na ons het. Hy sê, Omdat daar gesê word, vers 15, vandag as jylle sy stem oor verhaard nie, jylle hart is dus nie verbittering nie. En wie is dit dan wat gehoor het en om verbitter het? Was dit nie allemaal wat onder leiding van Moos uit Egypte uitgegaan het nie? en op wie was hy 40 jaar lang vertoornd, was dit nie, wie gesondig het, wie sy lyk in die woestijn geval het nie, en aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rust nie sal ingaan nie, behalwe die ongehoorzaam is, en ons sien dat hulle dier ongeloof nie kan ingaan nie. Nou, dit is interessant, hy praat hier van verskillende woorde, hy gebruik verskillende woorde, en ek wil een vanmorgen uitlig. Hier praat hy van ongeloof, dit is letterlijk om nie te glo nie, nee. Maar nou gaan hy aan hoofdstuk 4, hy sê, laat ons dan vrees dat, terwijl ons dat die belofte om sy rust in te gaan nog stand hou, dit nie miskien blyk, dat iemand van julle achtergebleid het nie. Jy sien, God sê, die rus is verhouding. Want wat ons verlede sondag gesê het, ons gesê, God het die sesde dag die mens gemaakt, en na die mens gemaakt het, het hy gerus. So die mens eerste dag, was die rustdag. So die week het uit rus uit. Die mens het eers gerus en toe het hy begin werk. Die tuin wat God omgeet om te werk en bewaak. So die energie vir werk, ek sit nou in aanlangstekens nie, vir ons functionering op aarde het gekom uit rus uit. Maar ons het ook vir mekaar gesê, God was nie moeg nie. Hy het nie gerus omdat hy moeg is nie. Hy het gerus om geconcentreerd tyd te spandeer in die verhouding met die mens wat hy gemaakt het na sy beeld en gelijkenis. So rust uiteindelik gespel verhouding. Verhoudingstijd, hoor. Met ander woorde, al ons activiteite, ons leven, ons energie, ons werk, alles wat ons doen, moet ontwikkel vanuit ons rust uit, vanuit ons verhouding uit. Ek dink bykie mooi, eh, David skryf dit, Psalm 19, hy sê, die son is soos een breidegom. Nie die breidegom soos die son nie. Hy sê die son is soos een breidegom. Hy stel die son ondergeskik aan een breidegom. Hy sê, een breidegom wat uit sy slaapkamer uitkom, en nou, jylle weet nou waarvan hy praat nie. Hy praat van een breidegom wat in die vervulling van verhouding uit sy slaapkamer uitkom. Hier praat hy van een vleeslike beeld. Een breidegom wat in die vervultheid van sy huwelik opstaan in die morgen, hy sê, hy is soos een held wat die pad loop. Dis hoe dit volgestel is om te weet. Waar hy kom het? Kom uit verhouding uit. Kom uit rus uit. Waar kom die energie vandaan verlewe? Kom uit die rus van verhouding uit. So kom die energie van rus uit ons verhouding met God uit. Dit is hoe dit volgestel is om te wees. Nou sê hy, wees nou voorzichtig, hy sê, moet nie so dom wees, dat daar, terwyl die belofte is, om, in hierdie, om hierdie energie te beleef, om hierdie kwaliteit van lewe, luister mense asjeblief, ons het gewoond geword aan een levensnorm, een sleepvoet lewe, waarin ons vir ons self sekere eh, greepies ingebouwd, ons gaan dan nou meer van die eenmaal een jaar vir een twee weke of drie weke vakantie, ho, en ons sien so uit daarna, en verder sleep ons ons voet, ons gaan dan nou weer een vakantie hou, en ons levens is nie die lewe in oorvloed wat God bedoel het nie dis die uitroep, hy sê, die belofte, om een lewe in oorvloed te lewe, hou stand. Die belofte van een lewe in oorvloed van vandag, en van morgen, en van hierdie week, hy sê, dit hou steeds stand. Dis Godse hart, dis Godse oorspronkelike bedoeling. Hy sê, sy bedoeling is dat ons van die ou heerlijkheid na een nieuwe heerlijkheid sal voorgaan, dat ons sal groei in hierdie heerlijkheid, in Godse oorspronkelike plan, Godse oorspronkelike intentie. Hy sê, dis wat ons sal wees. En hoeveel van ons levens is een sleer? Kom aan mense, ons het nodig om eerlijk te wees. Hoeveel van ons leven is net een sleer? Ek het julle die story honderdmaal vertel, ek vertel hom weer. Ek onthou, hierdie ding, hy sê, as ons net die begin, die begin van ons oortuiging tot die einde onwerkbaar vast. Ek onthou, toe hierdie goed die eerste keer, die penny die eerste keer vir gedrop het, en ek hierdie vervulling gehad het, het het verskrikkelijk zwaar gaan, my nende. Financieel was ons lippe teen die klippe, soos Alfie sê. Dit het zwaar gegaan met ons. En ek kan onthou, reik een dag mag gong toe. En ek stop daar by een boer en sy pa, by wie ek kudde werk gedoen het en ek klim uit, en die twee staan so, en hulle kouwers hang maar, want het gaan met hulle net ook so lippet in die klippe, en hulle vraag my, hoe gaan het, en ek, ek begin, letterlijk begin ek huil, ek sê, kan nie vir julle een uitdrukking gee, ek het nie woorde om te sê, die vervulling en die heerlijkheid, en die blijdskap, wat ek beleef nie, want ek het dit beleef vanuit hierdie verhouding uit. Maak nie saak wat jou financies is nie. En maak nie saak wat jou omstandighede rondom jou is nie my omstandighede, ek het nie, ek het nie richting gesien nie, ek het nie geweet waar gaan ek, ek het nie geweet waar kom morgen vandaan nie, nie geweet hoe maak ons die payment aan die einde van die maand nie, dit was die omstandighede, maar dit was omstandighede daai, waarin ek die grootste vervulling in eerlijkheid gekend het toe, dat ek nie woorde gehad het om vir hierdie boer en sy pa te antwoord, toe hulle my vrou dit gaan nie, die beste wat het ooit met my in my leven gegaan het, dit gaan baie daar die beste, wat in my in my leven gaan het. Het maak nie saak waar die omstandighede is nie. Die oorwinning daarvan, om daaruit te leven, dis die bron van ons kracht. En nou sê hy, die belofte hou stand vir jou. Vir jou van vandag. Die belofte hou stand vir jou vanmorgen. Die belofte hou stand vir jou hevelik. Vir jou verhouding met jou kinders. Die belofte hou vir jou stand, vir jou finansies, morgen. Ek sê nie jou finansies gaan verander nie. Ek sê jy gaan verander. En die verandering in jou gaan die verandering in jou omstandighede bring. Ek moet hierdie ding sê vir julle. Ek moet nou maar die, die ding die aap uit die mou uitlaat. Nou rij ons fiets en dit is verskrikkelijk lekker. Dit is baie moeilik, maar dit is baie lekker. En julle moet onthou net nie hoe dit werk. God het vir ons elkeen een lichaam gegee. En hy het sy sien gegee vir geneesing en gezondheid. So nou het ons een gezonde lichaam gegee. Wat maak ons daarmee? Wat maak ons daarmee? Nou partij ons van, van julle sal nou sê, ek het dit nou verinneweer. Dalk ek het dit bykie verinneweer. Maar ek dink die globaal is baie groter as dit. Uh, want die vreugde, ek, ek wil sê, ek, ek rij, ek, ek hoor hoe kom terwijl ons rij in die, in die skoonheid van die omkomaas val hy, as jylle die moeite wil doen, gaan op die Sani to see website in. Google, Google om, by Sani, Sani 2 see. Sani to see. Dan gaan kyk jylle net na die videoclip wat jylle daar wees. En dan gaan kyk jylle na die skoonheid van dit waar ons was. En die groot ding daarvan is om deel te wees van die grootsheid van die natuur, want niemand anders kom daar nie en om daarvan deel te wees. En dan is het nou nog hierdie uitdaging met die fietsreire en die goeders. Nou, right. nou die moeilijkheidsgraad is ook sekerlik hoog, en nou ja, nou is het so, toe voeter ek nou van my fiets af op my stadium, en ek breek hierdie hand. Nou rai ek aan, en ek krij myself nou bykie jammer, maar as het ding wat hy moet onthou, het ek wil hy moet verstaan van een mens. Je weet, hulle sê, as hy ou tandpijn krij, is die beste behandeling vir tandpijn, is jy sit die stoof aan, en dan gaan, maak jou mond vol water en sit jy op die stoof, en as die water kook, is die tandpijn weg. Nou, dis absurd. Dis absurd, maar daar is een beginsel in hierdie ding. En ons het, die tweede dag was een baie moeilike dag, is het 99 kilo's, en waarvan daar dit 40 kilometer so af is. En dan is het weer 40 kilometer so op in is baie moeilike terrein, dis rechtig, dis rechtig groot uitdaging, die tweede dag, en uh, eh, een ou word baie moeg, en jou benen word baie moeg, maar toe ek nou spook, want het het so 10 kilometer in die tweede dag in gebeur, hierdie incident, toe ek nou spook met hierdie hand, om hierdie hand so te hou, dat ek aan my handvatsel kan vasthou, is my focus so op die hand, ek van my benen vergeet, hoor jy, dis net hoe mens is, dat die moegheid in my bene tel nie meer nie. Ek moet oorleef met die hand. So my hele focus is van my bene en van my moegheid af, ga net oor die hand. Uh, so wat ek jou net wil wees is, hoe dat een mens in jou lewe aanpas by sekere goeders. En in die proces, kom daar goed op, ek bedink dit nie. Ek hoor myself liedere sing, wat ons hier in die gemeente jare teruggesing het. Wat so my net hier van binnen af ek sê, Heere, van waar kom dit? Kom net hier van binnen af uit. En die belevenis hiervan, ek wil sê, in die, in die grootste uitdaging op ouse lichaam, die grootste triomf in die geest is. Ek weet nie van vrou hoe dit werk nie, dit werk so. Dit werk net so. Onthou net een ding, in rus is daar energie. Hy sê, laat ons dan, terwyl die belofte, om in sy rus in te gaan nog stand hou, laat ons, ons beuiver om in te gaan in die rus. Hy gaan het nou in vers 11 sê, hy sê, laat ons, ons beuiver om in te gaan in die rus. So besef jy, daar is energie in rus. Rus is nie om te gaan sit en niks doen. Rus is actieve verhouding. Maar actieve verhouding het te vermoe om Godse geloof los te maak binnen. En as Godse geloof loskom in jou, is daar een energie, een vermoe, wat alle verstand te boven gaan. Nou sit ons die aand en eet, ons is nou uiteindelik klaar met hierdie dag. Nou sê die jongens, geen rij met die ding. Ek sê, ek sal moet rij, hoe gaan ek maak? Ons het nou gestrap, paar pille gedrink, right. Ons sal sien like hy morgen, maar nou weet ek hoe gaan hy morgen wees. En, eh, jy weet, terwijl ek so kyk, sien ek, ek kom op een bord, op een skerm, kom daar een inscriptie op, en die skerm sê, pijn is for now, regret is forever. Ek sê vir hulle, julle vraag of ek gaan rijden, daar is die antwoord. En het is so, pijn is for now, regret is forever. Jy sien, om in te gaan in die ris, hoekom sê ek pijn is for now? Ek wil, he, ons moet iets verstaan. As ons net een bietje verder gaan na hoofdstuk 5 toe, dan sê die skryver van Hebreer, sê hierdie ding, hy sê, jylle behoort vanweer die tyd leraars te wees, maar nou het ek nodig om jylle met melk te voed nie vaste spuise nie, want vaste spuise vir volwassenen is mense wat dier die gewoonte geoefen is, die woord gymnatso, hy sê, hulle is dier die gewoonte geoefen, luister mooi, God het vir jou een lichaam gegee, maar God het nie vir jou fiks uitgegeen nie. Jou fiks uit, is jou verantwoordelijkheid of jy fiks is en of nie fiks is nie, hang van jou af, nie van God af nie. En jy kan die wonderlikste lichaam hee, die wonderlikste tempel hee, met al die attribute wat daar mee saamkom, so wat God vir elkeen van ons gegeet, want hy is nie aannemer van die persoon nie, maar ek sê nou vir jou, as jy nie gaan besluit, om te sê, ek gaan die lichaam van my oefen nie. Ek praat nie van fietserij nie praat van enige sport of enige iets wat jy doen, enige normale oefening, want ons het dit nodig. Wat ek sien met sport, sport is een belangrike ding, want sport geef jou iets om na jy in te werk, het help jou met die discipline daarvan. Maar ek wil jou iets sê, dat is een belangrike oefening. Dit die oefening om jy afspraak na te kom. Dit die oefening om by God te gaan sit, en sy teenwoordigheid te gaan sit en sy sê, Heere, wat maak ek nou hier? Want is hoe dit werk. Want as jy rechtig daar kom in waarheid, en jy het jou, jou kredienswaar lijst gelos, dan gaan sit jy by hom en jy sê, Heere, wat maak ek hier? Wat het ek nou hier te doen eindelijk? En dan krij jy nie dadelijk een antwoord nie. En as jy nie oppas nie, dan sê jy nou nou weer oppad ergens in. Maar om daar te blij sit en sê, Heere, ek het afspraak met jy en Godse geest toe te laat, om die oortuigingswerk te doen, om die harde hart, die kors, die verharde kors, om nou jy wat het die skrif gesê, met die oog sal hulle kyk en kyk en glad nie sien nie oor, hoor en hoor en glad nie verstaan nie, want die hart het stomp geword, om hierdie stomp hart van ons te verander. Het is net Godse geest en die intimiteit, wat hierdie hart, hierdie harde hart kan kraak. En jy weet wat is die grootste krisis wat ons het, wat ons het, praat van hierdie gemeente vanmorgen ons besef nie hart soos harte nie. Ons besef nie hoe dat God nie tyd geleentheid kry om dit wat hart is in my hart te kraak nie. Ja, ek het al een paar dinge raak gesien. Ek het die gerechtigheidsboodskap van God gehoor. Ek het het gesnap, die pen het gedrop, maar ten spuite daarvan is daar nog baie hardheid in my hart. En ek het nodig om met die hardheid te deel. Want jy sien, daar is een ander woord, wat saam met ongeloof kom, en dit is die woord apathie. Ken jylle die woord apathie? Hy sê hier, hy sê, laat ons dan vrees dat, 4 vers 1, terwijl die belofte om sy ris in te gaan of standhoud, dit nie miskien blyk dat iemand van jylle achtergeblij het nie, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Praat nou van die volk, want nou nou, God het vir Adam perfect gemaakt, en Adam het nie in sy ris ingegaan nie. Adam het gekies om in plaas van een verhouding met God te beoefen, om daarin geoefend te word, om sy verhouding met God geoefend te word, het hy gekies om te gaan luister na die inspraak van die vijand wat gesê het, jy moet doen om te wees soos God is en toe te geval in sonde. Die gevolg daarvan het deurgeloop tot by die, die Adam, die Abramse nageslag wat in slavernij in Egypte was. En daar kom God met een sterke hand en hy leie hulle uit ons het geleerde week gesê, hy het hulle volledig uitgelei. Faroe het nie weer een rol gespeel nie. Hulle sou nooit weer slawe van Faroe wees nie. Hy die slaafskap eens en vir altyd, die mag van duisternis het hy eens en vir altyd gebreek oor hulle. Maar hulle het in hulle koppe slawe geblei. So hulle probleem was hulle koppe. En nou, nou sien jy wat gebeur met ons. Hulle het dit gehoor, hy sê, die evangelie aan ons is ook verkondig aan hulle dit het vir hulle nie gebaat nie, want by hulle was dit nie met geloof verenig nie, hulle het nie in hulle koppe verander nie, hy sê die vraag is, het ek en jy in ons koppe verander? Dis wat ons moet antwoord vanmorgen, want nou sê hy, want ons wat gegloe het, net ons wat gegloe het, gaan in die russe. Wat glo ons? Kom, sê my. Hy sê, ons wat gegloe het, gaan in die russe, wat glo ons? Wat glo jy? Het jy in die russe gegaan, is die vraag. As jy in die russe gegaan het, Hoe kom jy in die rissing gaan? Omdat jy glo, wat glo jy? Glo jy wat God van jou gemaakt het? Glo jy dat God jou herstel het? Ja, wie om lees, hou bykie vast. Hoor bykie wat sê die mirror. Unbelief, believing a lie about yourself and your salvation. Sien jy daar? Unbelief is to believe the lie about your salvation. Dit beteken ek aanvaar nie dat ek volledig herstel is nie. Onthou jy, die volk is uit Egypte land uitgeleid, Faroe het in die see verdrink. Die slavernij is afgebreek, afgesnui met een offer vir altyd. Die slavernij van sonde is oor my en jou leven afgesluit. Maar wat glo ons? Glo ons het? Of sit ek nog steeds vast in my minderwaardigheid? Vind ek nog steeds verskonings vir minderwaardigheid? Sien jylle wat is die, die kruks daarvan? Maar nou, ek wil hier die volgende een bylees. Hy sê, Want ons wat gegloed, gegloed, die waarheid gloed, van wat Jesus met ons gedoen het, gaan die rissen, daarom het hy gesê, daarom het ek in my toren gesweer, nou die toren gesweer het ons gesê, is eindelijk een passionate uitroep wat God gesê het, asjeblief, sal jylle nie toch maar toelaat, dat my geest jylle oortuig nie, sal jylle nie toch maar asjeblief in my ris ingaan nie, sal jylle nie toch maar opdaag vir die afspraak wat ek met jou het, want ek het een behoefte aan jou, ek wil verhouding met jou hee, ek wil gemeenskap met jou hee nie, hy sê, want hy het van die 7e dag ergens so gespreek, en God het die 7e dag om sy werke geris, en nou weer, hulle sal in my ris nie ingaan nie. Terwijl het dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eerst verkondig is, dier ongehoorzaamheid nie ingegaan het nie. Hy sê, nou die woord ongehoorzaamheid in vers 6, is die woord apathio, jylle ken ons woord apathie, dis waar hy vandaan kom, apathio, en dit beteken om ongevoelig te wees, A is on, nee, en Pathio pathos is gevoel. Dis om ongevoelig te wees. Om een ongevoelige hart te hee. Nou luister mooi, dis ons probleem. Nou moet jy sublief wakker wees. My probleem, jou probleem, is ons het soveel waarheid gehoor, dat ons vir ons uitmaak en sê, ek het die waarheid. En ons besef nie, dat daar facette is, in ons denken, wat ons nodig het, dat die waarheid ons sal verlig nie, wat ons nog nie in verlig is nie. En omdat ons sê, ons het die waarheid, snuit ons ons af. Kom, vat een cream model, as jy die godsdienst model vat. Die godsdienst model het omself, het een leen voorgehou as waarheid. Die leen is, die mens is een sonder. Hoor jy? En omdat die mens die leen omhels het en vastgemaak het, het hy een harde hart, En hoe meer God aanhou vir ons om sê, ek het jou geheilig, ek het jou gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor my gestel. Ek ben, hoe duideliker kan jy sê dit? Hoe meer sê die mens, ek is een sonde. <laughs> hoor jy, hoor jy die harde hart? En nou sê, oppas dat daar nie in jylle een verharde hart is. Vandaag is jylle sy stem oor, dat jylle nie weer jylle harte verhaard, soos wat die ouders het gedoen, nie besef jy, dat ek en jy dit ook kan doen. As vat nou die kreef voorbeeld van die godsdienst, maar wie wat, ons het een groot klap van hy godsdienst weg. En as ek my denken kan beskryf, dan sê ek, my denken is soos, a, ek wil amper sê, soos een druivetros, met verklomp druivekorrels. En partij van hy korrels het al sag geword. Partij van hy korrels het al gelat skiet, het al die waarheid geabsorbeer, maar as partij korrels wat hulle self nog hand af, wat nog, ek wil sê hard is, julle verstaan wat ek bedoel met die drijwe korrels, so ek wil net, jy moet verstaan dat daar grepe in jou gedagtes is, waarmee jy nog steeds spook, en ek en jy het nodig om te ontledig, om te los, om te los, om Godse woord kans te gee, daarby vers 12 sê, want die woord van God is levend en krachtig en skerper, as enige tweesnijdende swaard. Hy sê, en hy dring dier tot die scheiding van siel en geest. Nou jylle, ons het al baie oor gepraat, maar lang klas, miskien is het nodig dat ons het dan weer bykom. Ons gesê, daar is die mens lichaam, nee, en die God het vir ons een siel gegee, en toe het God sy gees het in ons kom woon, ons het om ingenooi, ons het gegloe, en ons het om ingenooi, nou het God sy gees gekom, nou staan God sy gees binnen ons, en hy sê, luister, die belofte om in sy ris in te gaan, nou staan, hy sê die belofte, dis wat God sy gees sê, hy sê, ek staan by die deur en ek klop, ek wil inkom, ek wil jou maaltijd hou, hy sê, hier van binnen af klop God sy gees, hy sê, ek wil met jou maaltijd hou, nou ek wil hier met verstaan, as ons kyk na die verskil tussen die geestlewe en die vleeslewe. Jy my nou mooi hoor. Die verskil tussen vleeslewe en geestlewe hang het af. Wat gaan my optrede wees? Gaan my optrede gedomineer wees dier vlees, my ou denke, of gaan my optrede gedomineer wees dier gees, Godse denke? Daarom wat Paulus so kritisch daar is, want hy het gesê, die ouwens wat hulle self as sondaar sien, die ouwens wat nie gegloed, die ouwens wat, wat ongevoelig is vir die inspraak van Godse geest, hulle het hierso in die scheiding, in die scheiding tussen Godse geest en die mensensiel, het hulle die wet geplaas. En die wet is niks anders as hulle eie poging. Die wet is niks anders as doen nie. En nou sê, solank as wat die wet, solank as wat Mooses gelees word, bly daar een bedekking oor hulle harte, word hulle sinne verblind. Met ander woorde, die inlichting van Godse geest kan net nie deurgaan nie. Dit kaats elke keer af, want die wet, nou luister mooi, nou sê ons vir ons as gemeente, ons sê, ons is nie meer onder die wet, ons verstaan nou, Jesus die wet kon volbring en ons is nie meer onder die wet nie. Die wet was ons tigmeester na Christus toe, die mense tigmeester, En nou dat Christus gekom en die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tigmeester nie, fantastisch. Maar wie wat, wie hoeveel wet pas jy op jyself toe? Nou wil ek jy iets vraag, en nou nou vir julle gesê, die Heer het vir ons een gezonde lichaam gegeen, maar het nie vir ons fiksheid gegeen nie. Nou sê vir my, hoe word ek fiks? Ek maak een afspraak en ek begin oefen. Recht? ek dag op vir die afspraak. Nou wil ek jou iets vraag, is dit wet? En as jy nee, dis discipline. Ons gesê, een disciple is een wat volg. Discipline is wat volg op discipleskap. So jy sien om op de dag, hy sê, met die aanwending van alle eiver by julle geloof, voeg jy deeg in die kennis, die selfbeheersing leid saam, hy hoor jy wat sê Petrus, hy sê, die aanwending van alle eiver, maar ander woord, hy is eiver in die saak, hy is eiver in die rus, baie ouds interpreteer rust, nou sit ek dit, oog, ek is nou op die strand, ek ontspan nou. Maar jy sien, die ware rust is verhouding, en uit die verhouding uit, kom die discipline, om te oefen. En sê vir my, die van julle ouds wat oefen, die sys van julle wat oefen, sê vir my, toe jy begin het, hoe was het, was het lekker? En hy wekker afgaan in die moore, en sê ek het die afspraak, was glad die lekkerie ek moes praat met myself, wat was het wet? Was het discipline? Was discipline? So sien jy, is een groot verskil tussen wet en discipline. Wet is wat iemand vir my voorskryf, discipline is wat ek self besluit. Hoor jy? En nou is het my kese wat ek gaan doen. Maar wie wat het, die ouders wat van julle wat, wat oefen, wat het toe gebeur? Toe jy in die routine gekom het, van opstaan en gaan oefen. Of wanneer jy ook al oefen. Nee. Toe jy in die routine daarvan gekom het, en jy het die dag gelos, en sê, hey, ek mis dit. Ek mis dit, want dit is leewijsig geword. Kan jy nou hoor, waarvan die skryf van die breers praat, as hy sê, mense wat die geestesvermoens besit, die die gewoonte geoefen. Wat is geestesvermoens hier? Waar kom ons energie vandaan? Wie is die bron van ons leven? die bron van ons lewe is die woord van God. Is die geopenbare teenwoordigheid van God binnen in ons. So ons het dan nou nodig om daai wet, nou luister mooi, moet nou nie die wet gelijkstel in discipline nie. Die wet is, is anhoud wat vir my voorskryf. Discipline is wat die besluit wat ek self heem, en dis wat ek vir jou vanmorgen sê. Ek kan vir jou vanmorgen sê, luister mense, ek is, is een levende getuie van, van, van wat het is, hoe wonderlik het is om hoe goed te hou voel om te oefen en om fiks te wees of tot een mate fiks te wees, en dit, ek, dit is my leven. Ek, maar het gaan my nie help of veel, het sê, alright, morgenochtend vijf uur trele allemaal aan nie. Gaan nie werk nie. Wie gaan het werk? Jy gaan self besluit. Ek gaan om die blok loop, of ek gaan begin hardloop, of ek gaan begin draf, of ek gaan begin swem, gaan begin wat ook al doen. Ek gaan nie om wat jy doen nie. Die essentie is, gaan jy die discipline in jouself? Wat het hy gesê van die saad? Die saad het op die rotsachtige plekke geval. En ons sit hier en ons hoor het en sê, hier, het sal hem lekker wees om fiks te wees, het sal hem lekker wees om dit te doen, het sal lekker wees om dit te doen, maar daar geen wortel in myself nie, daar is geen discipline waarmee ek self gaan nie, hoor jy? Rijn het wat? Hy staat op die rots. Daar sit ek. Goed, so, nou, kom trek dit hier die, hier die cirkel. Nou het ons daar is ek en Godse geest wat in my woon, daar is hy, en nou sê hy, nou kom Godse woord, hy sê, hy is levend en krachtig, en skerper is enige twee snijde swaard, en hy dring deur tot die scheiding, dit vul hierdie synaps op, tussen my, tussen my denken, en Godse geest, en het word die oordraar, hy sê, want is een onderzoeker van die gedagtes en die oorleggingen van die hart, Hy sê, Godse gees onderzoek die gedagtes en oorleggingen van die hart. En nou kan die inlichting, Godse persoonlijke intentie, Godse oorspronkelijke plan met my, kan vry vloei in my leven. En kan my tot die oortuiging bring. Nou, ek het julle gesê, my gedagtes is soos die drijwe tros. Julle sien hoe lyk like het, nee. Daar is klomp kolle in my gedagtes, wat Godse geest deurgebreek het. Maar wie wat, daar is areas in my gedachte, wat God sy geest nie deurgebrek het nie. En daar is sikke areas in jou gedachtes. En waar gaan ons dit breek? Waar gaan ons hierdie hou vast, wat die vijand dier verkeerde denken, want hy het nie meer mag oor ons nie. Vijand het sy mag is gebreek. Maar ons ken aan ons mag toe, omdat ons in ons eie gedachte gebonden bly. Hoekom? Omdat daar areas in ons gedachte is, en nou oppas, omdat daar een area in jou gedachte is, wat verlig geraak het, moet nou nie sê, ek is verlig nie. En jou hart toesluit, vir die rest nie. Moet nie sê, my hevelik is morreles lekker nie. Morreles is nie goed genoeg nie. Morreles is nie Godse oorspronkelike plan nie. Godse oorspronkelike plan, is een lewe en dit in oorvloed. En daarom sê hy vanmorgen, roep hy uit en ons hy sê, laat ons dan vrees dat terwijl die belofte om die vervulde lewe te gaan leef, die vervulde lewe elke dag te hee, terwijl die belofte nog stand hou, hy sê, laat het nie blyk dat partij van ons dit uitgemis het op nie. Hy sê, hoe dom sou dit wees, dat het beskikbaar is, en ek en jy mis uit op. ek het nie net nou soveel keer van mekaar gesê, dan sit ons so in gesels, dan sien ek net, dan, dis asof haar oog my trek, dan kyk ons mekaar so, dan sê ons die hele sin, in ons blik van mekaar, dan sit hier die paarkie, nie julle nie, sit hier die paarkie voor ons, en die huwelik val uit mekaar uit, en dan kyk ons so van mekaar, en sê ons, al die goeders, waarmee julle spook, het ons hanteer in die kampvlaas naweek, waar was julle? Maar jy sien, Ons laat toe dat die wereld vir ons besluit. Ons laat toe dat die schoolse programma vir ons besluit. Ons laat toe dat al die goeders buiten vir ons besluit. Ons besef nie. Ons leven binnen val uit mekaar uit. Omdat ons die verleentheid nie gebruik nie. Besef jy, daar is 24 uur in die dag. Wie van julle het meer as 24 uur? Wie het minder? So God het ons allemaal rechtverig behandel ons het allemaal 24 uur in ons dag. Wat maak ons met die 24 uur? My besluit van wat ek met die 24 uur maak, is myne, is my discipline. Dit gaan bepaal, <laughs> of ek die lewe leef in oorvloed, en of my lewe by my voorbij gaan, en ek een dag terugkijk en sê, verspeelde kansen. Waar begin dit? Begin by afspraak. Sal twee saamwandel ten sy. Begin by afspraak om op te daag en te sê, Jere, hier is ek. Hier is ek met u. Op te daag in die gemeente en sê, Jere, hier is ek in die lichaam. Op te daag vir die kamp en sê, Jere, hier is ek vir inlichting. Vir die onrug wat ek nodig het om my lewe een lewe te maak van oorvloed. Baie van ons het die prooi geword van die wereldse valse voorstellings. Want jy sien, nou kan jy sport neem en jy kan sê, die valse voorstelling van die wereld sê, o, oh, dit gee jou bykie prestige, en jou gee jou aansien, en, en, eh, jy weet, en die goede, en dan gaan die ons daarvoor, sê waarvoor ons gaan nie. Dit is waar oor die ons golf uitgevind het, elke ons speelt in homself. Fietsreis ook soos golf, jy speelt in jouself. Hartlip is soos golf, jy speelt, hartlip in jouself. Ons gaan nie die komrits wen nie, maar ons gaan hartlip om. Gaan nie oor die wen nie, gaan oor die deelname. Maar besef jy, elkeen is een wenner in homself, want in sy deelname leid die oorwinning. Elkeen van ons leed aan. Dis wat God vir ons deel. Wat God vir ons gee. Hy sê, die belofte bly daar. Die belofte is dat hierdie week wat voorlee. Een nieuwe betekenis in jou leven gaan hee. Die belofte is dat jy volgende sondag sal Jesus sal gaan sit en sê, waarachtig, dat een sprong in my leven plaasgevind. Jy sal die getuienis daarvan kan wees. Of jy kan volgende sondag terugkom en hier kom sit en sê, ek kom luister, dan gaan ek weer iets hoor, wat my vir daai moment gaan goed laat voel oor myself. Maar dis nie waar het gaan nie. Gaan oor baie meer stik. Vader, ek dankie. Dankie dat u vanmorgen met u woord rechtig kom krap. Dankie kom krap hier binnen in ons. Dat jy met die woord my kom uitdaag opnieuw, sê ek. Ek kan nie tevrede wees as die leven in oorvloed waarvoor ek betaal het, nie jou deel is nie. Dankie Heere dat hierdie belofte vir ons nog stand hou vandag. Ons begeerte is na jy. En jyre, dit moet meer word as net woorde. Dat dit by elkeen so dringend uit vond, sê jyre, ek kan nie, ek kan nie bekostig om nog een dag uit te mis. Die volle plan, die volle raadsam, die volle som van die gedagtes en gaan in my leven. Jyre, ek sê nie elkeen wat hier is vanmorgen sien met oop oor om te hoor. Ek sien elke vader om, om elke hardheid, elke area van hardheid in ons hart besweer te kry, afgehandel, gebreek te kry. Die hart van klip, dit wat klip is in my hart, te vervang met dit wat vlees is. So dat die geestlewe beheer kan neem in my lewe. keer die vader in Jesus naam Amen Toe jy gesê het van die tandpijn toe onthou ek wat my oma altijd gesê het tandpijn is geen pijn maar om ver van jou liefde te sy dat is pijn en toe besef ek die grootste pijn is om ver van die Heere te wees dat is die grootste nou, pijn Amen, ja Amen